Բակո Սահակյանը Թալիջ գյուղում ներկա է եղել վերածնված Թալիջ հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Ադրբեջանական զինուշի կողմից իրականացված զինադադարի խախտման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում հարաբերական անդոր է։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահներն այցելել են Բաքու։ Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր լայնածավալ զորավարժություններ են սկսել։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում 3 հայ падգամավոր են ընտրվել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հունիսի 18-ին գումարվել է հայկական կուսակցությունների երրորդ համաժողովի եզրափակիչ լիագումար նիստը, որը վարում էին համաժողովի համակազմակերպիչներ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը եւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Նիստի ընթացքում հայկական պետությունների արտաքին քաղաքականության հիմնական մարտահրավերները աշխարհակաղակական արդի զարգացումների համընթաց թեմայով հանդես է եկել նախ փորձագետ Հովանես Սիգիթյանը։ Այնուհետև տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակություն Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում հայկական դիվանագիտության այլ երկրների հետ փոխգործակցության արտաքին քաղաքական գործընթացներում խորհրդարանների դերի բարձրացման եւ այդ ասպարեզում համակարգված տեղեկատվական քաղաքականության թեմաներով։ Ինչպես հայտնել են Արցախի ազգային ժողովի մամլոցարայությունից, նիստի ավարտին քննարկվել եւ ընդունվել է հայկական գուսակցությունների 3-րդ ֆորումի եզրափակիչ բանաձևը, որը կհրապարակվի առաջիկա օրերին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակbaşնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Կարեն Դարբինյանին եւ գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանին։ Երկրի ղեկավարն օգտակար է համարել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հետ համագործակցությունը, նշելով, որ այն դրական ազդեցություն է թողնում տարվող աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման վրա։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Կարեն Հարությունյանը հայտնեց, որ Արցախի նախագահի հետ քննարկվել են Արցախի հանրապետության էներգետիկ էներգետիկայի ոլորտում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր քննարկեցինք Հայաստան էլեկտրական ցանցերի եւ Արցախ էներգոյի համագործակցության եզրերը, որը որ ավելի շատ կրում է եւ մեթոդաբանական եւ մասնագիտական բնույթ, կան շատ եզրեր համագործակցության եւ դրան գնալով կզարգանա։ Հանդիպմանը մասնակցում էր էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Դուք լսում եք լուրեր Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 17-ին այցելել է հանրապետության արևելյան համանագծի հատվածներից մեկը տեղում ցանոթացել տիրող իրավիճակին եւ ծառայության ընթացքին։ Զորամասերից մեկում հրամկազմի հետ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ նախագահն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման վերջին դեպքերին, դրանք որակելով որպես ահաբեկչություն եւ միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում։ Երկրի ղեկավարը ընդգծել է, որ նման հանցագործություններն անպատիժ չեն մնալու։ Նույն օրը Բակո Սահակյանը այցելել է Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղ եւ ներկա գտնվել այնտեղ վերածնված Թալիշ հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել նախաձեռնության հեղինակներին, նշելով, որ հուշարձանն ունի յուրահատուկ խորուրդ եւ արտացոլում է մեր հաստատակամությունն ու նպատակասլացությունը այս բնակավայրի երբեմնի парքը վերականգնելու, այն կրկին մարդաշատ եւ ցաղկուն դարձնելու գործում։ Բազմաթիվ մարտերում կոփված այս ստորաբաժանման մի խումբ մարտիկներ այսօր այստեղ են Ապրիլյան քարորյա պատերազմում նրան զոհված ընկերների հիշատակը Թալիշ գյուղում հավերժացնում է Հոյակերտ Խաչքարը։ Խաչքարի կողքին վեր խոյացած վերածնված Թալիշ Հուշարձանն ունի յուրահատուկ խորհուրդ։ Իր խոսքում Բակո Սահակյանը շեշտել է, որ Թալիշի վերականգնումը դարձել է մեր պետության կարևոր ռազմաքաղաքական առաջադրանքներից մեկը եւ այս ծրագիրն անպայման կյանքի է կոչվելու։ Թալիշ գյուղում կառուցում են հասարակական նշանակության նոր օբյեկտներ, վերականգնում են բնակելի տներն ու ենթակառուցվածքները, ամրապնդվում է պաշտպանական համագարք։ Նման հուշարձանը նաև падգամ է աշխարհին, որ հայի կամքն անկոտրում է սեփական ուժերի նկատմամբ հավատքը, անսասան լավատեսությունը անսպար։ Բարբարոսությանը մենք պատասխանում ենք ապրելու, արարելու, կառուցելու ներուժով եւ մեր միասնականությամբ, ընդգծել է երկրի ղեկավարը։ Ես տեսնում եմ մեր ժողովրդի վճռականությունն ու համառությունը, տեսնում եմ համայն հայության միասնականությունը։ Մեր բոլոր հաղթանակների հիմքում եղել է կա եւ կմնա Հայաստան-Արցախ սփյուռք կուռ երամիասնությունը եւ բոլորս պետք է մեր ավանն ունենանք այն ամրապնդելու գործում։ Արարողության ընթացքում երկրի ղեկավարը պետական բարձր պարգևներ է հանձնել Սիսյանի ջոկատի մի խումբ ազատամարտիկների։ Միջոցառմանը ներկայային հայարակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև arczepiskopos Martirosyan-ը պաշտոնատար այլանդզինք։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում հունիսի 16-ին եւ 17-ին Արցախի եւ Ադրբեջանի միջև շփման գծում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացրած զինադատարի կոպտագույն խախտումների հետևանքով զոհված զինծառայողների հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Այս մասին ասված է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարությունում։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասվում է. ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն իրենց վերջին հայտարարության մեջ դատապարտեցին զինադատարի խախտումները մատնանշելով, որ Ադրբեջանն է առաջինը կրակ բացում։ Ադրբեջանը այսպիսի սադրանքներով է արձագանքում այդ հասցեական հայտարարությանը ի ցույց դնելով իր ողջ արհամարանքը։ Ակնհայտ է, որ Բաքուն չկարողանալով խաղ կարգավորման գործընթացը տանել իր նախընտրած ուղիով, փորձում է առավելության հասնելու պատրանք ստեղծել առաջնագծում, որը նույնպես դատապարտված է ձախողման եւ հղի է անկախատեսելի հետևանքներով առաջին հերթին իրավիճակի լարումը նախաձեռնող կողմի համար։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը չի բացառում, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է լուծվի փողզիջումային տարբերակով, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ցանկությունը, Պատասխանն է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հայտարարությանը, թե Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս քվում պետք է փոխվի։ Նա նշել է, որ պետք է բոլորս հասկանանք, որ մայիսին Մինսկի խմբի համանախագահների հասարակական հայտարարությունն էլ պատահականություն չէր։ Ի վերջո, բոլորի համար հասկանալի է, որ ստատուս քվոն ցանկանում է Ադրբեջանը փոխել, անընդհատ կրակելով զինադադարի ռեժիմը խախտելով, ասել է նա. Անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարությանը, թե Արցախի հարցում փողզիջում է պետք, վերլուծաբան Վիտալի Պորտինկովը հայտնել է, որ սա հերթապահ հայտարարություն է ոչ ավելին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այնքան երկար է տևել եւ դեռ այնքան երկար էլ տևելու է, որ դժվար թե Տիկին Զախարովան կարողանա ստիպել, որ այն ավարտվի։ Ես այս հայտարարությունը դիտարկում եմ որպես հերթապահ։ Շատ հեշտ է հայտարարել, որ պետք է գտնվի փոխհամաձայնություն ավելի բարդ է գտնել այդ փոխհամաձայնությունը, ասել է Պորտնիկովը։ Ըստ նրա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մեջ իսկապես առաջընթաց գրանցելու համար հարկավոր է, որ հենց կողմերը Հայաստանն ու Ադրբեջանն իրար հետ համաձայնության գան միջազգային լրահոսից։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահներն Բաքվում են։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Յակոմինսկի խմբի համանախագահներ Ստեֆան Վիսկոնտին, Իգոր Պոպովին, Ռիչարդ Հոգլանդին եւ ՀՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարշեկին։ Ադրբեջանի զինված ուժերն այսօր լայնածավալ զորավարժություններ են սկսում, որոնց կմասնակցի 23000 զինծառայող։ Պայմանները մոտ կլինեն մարտականին։ Զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև հունիսի 24-ը։ Զորավարժություններում կներգրավի 120 միավոր տանկ եւ զրահատեխնիկա, տարբեր դրամաչափի 180 հրթիռահրետանային կայանք, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր եւ ականանետեր, տարբեր նշանակության մինչև 30 միավոր մարտական ավիացիա, ինչպես նաեւ ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության նոր նոր միջոցներ եւ անօթաչու թրջող սարքեր։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի զինված ուժերը Նախիջևանում անցկացրել էին ռազմամարտավարական զորավարժություններ, որոնք ավարտվել են հունիսի 16-ին։ Առանց նախնական ցանուցման խոշոր զորավարժություններ անցկացնելով Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտել է միջազգային պայմանավորվածությունները։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանի, խախտվել է 2011 թվականի Վիեննայի համաձայնությունը։ Նախնական ցանուցում չի եղել նշել արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ հունիսի 19-ին Ադրբեջանում լայնածավալ օպերատիվ տակտիկական զորավարժություններ են մեկնարկելու։ Հանրապետական հիվանդանոցի հարևանությամբ կառուցվում է ծնդատուն աշխատանքի մեծ մասն արդեն ավարտված է Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ստեփանակերտի Մորիև մանկանառողջության կենտրոնի շինարարությունը սկսել է 2 տարի առաջ։ Այսօր աշխատանքների զգալի մասը կատարված է, ավարտին է հասցված կենտրոնի երկու մասնաշենքի պատերի շարվածքը, առաջին մասնաշենքի արտաքին երեսպատման աշխատանքները։ Այս օրերին շինարարությունը ընթանում է, առաջին մասնաշենքի երրորդ հարկում կառուցվում են հիվանդասենյակներ։ Արդեն իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկացնում է շինկազմակերպության Աժղեկ Արամ Գևորքյանը սկզբից սկսել ենք միջնորդների կառուցումը նկուղային հարկում, միջնորդներին զուգահեռ իրականացել ենք գոյուղի գծերը, հետո լուսավորման աշխատանքները ու ավարտելուց նկուղային հարկի այդ գործողությունը կամաց-կամաց տեղափոխվել ենք առաջի հարկ, երկրորդ եւ այլն երրորդ հարկ։ Նոր ծննդատունը կտարբերվի այսօր գործող ծննդատնից ոչ միայն շենքային պայմաններով, այլ բուժսարքերի հագեցվածությամբ։ Այստեղ կստեղծվեն բոլոր պայմանները հղիների ընդունման ու բժիշկների արդյունավետ աշխատանքի համար։ Պալատներում ունենք սանհանգույց, լոգարան, ամեն հարմարությունները նախատեսված է։ Պայմաններ կստեղծվեն նաև այցելուների համար։ Իդեպ երկու մասնաշենքերի տանիքը կծառայի որպես զբոսահարթակ։ Կենտրոնը փականցումով կմիանա պոլիկլինիկայի շենքին։ Շինարարության որակի մասին խոսելիս Աշխեք Արամ Գևորքյանը առաջին հերթին խղճին է դավանում նախ մենք մեր աշխատողները իրանք իրանց խղճի առաջ են պատասխան տալիս դրանից բացի ունենք վերահսկողություն քաղաքաշինությունից, ունենք առողջապահության նախարարությունից, Քաղաքաշինության նախարարը կարելի ասա ամիսը 2-3 անգամ գալիս է, առողջապահության նախարարը շինարարության ընթացքում 5 անգամ այցելել է, սա նորմալ ընթանում է իր անունով։ Շինարարության ավարտից հետո այստեղ կտեղափոխվեն նաև արյունաբանական կենտրոնը, շտաբ օգնության կայանը եւ առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող մի շարք հաստատություններ։ Բելլալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առաջ հանրապետություն շարժման տեխնացուներն ազգային ժողովի падգամավորների ընտրությունների արդյունքում ստացել են խորհրդարանի ստորին պալատում 577 տեղերից 300-ը, եւս 42 մանդատ ստացել են Դաշնակից, Մոդեմ, Դեմոկրատական շարժում կուսակցության ներկայացուցիչները։ Այսպիսով Մակրոնի շարժումը կվերահսկի ազգային ժողովում ձայների բացարձակ մեծամասնությունը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքում 3 հայեր ընտրվել են падգամավոր։ Փարիզի Արվարձ Ֆրանսիան Սենկլոում հաղթանակ է տարել Ժակ Մարիլոսյանը, Էր եւ Լուար դեպարտամենտի առաջին օկրուգում Գիյոմ Կազբարյանը։ Ֆրանսիայի խորհրդարանական երկրորդ փուլում հաղթանակ է տարել նաեւ Դանիել Կազարյանը։ Լոնդոնում Գրինֆելդ թովը բնակելի տանը հունիսի 14-ին տեղի ունեցած հրդեհից հայ ընտանիք է հրաշքով փրկվել։ Մեսրոպ Կասեմջյանը պատմել է, թե ինչպես է օգնել իր 60-ամյա ազգականուհուն եւ միասին դուրս եկել հրդեհվող շենքից։ Նշենք, որ Կասեմջյանները բնակվում էին շենքի 17-րդ հարկում։ Հիշեցնենք, որ բազմաբնակարան շենքում հրդեհի հետևանքով 70 մարդ է մահացել մարզասերների համար։ Ուկրաինայի Խարկով քաղաքում ընթացող բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանը ներկայացնող մարզիկները շարունակում են հաղթանակների շարքը։ 60 կիլոգրամ քաշային Կարեն Տոնականյանը հաղթել է Թուրք Իբրահիմ Գոկչեկին եւ դուրս եկել 1/8 եզրափակիչ։ 1/8 եզրափակիչ է դուրս եկել նաեւ Հայաստանը ներկայացնող 75 կիլոգրամ քաշային Արման Դարչինյանը տպավորիչ հաղթանակ տանելով Էստոնիայի ներկայացուցիչ Արտուր Զարվայի նկատմամբ։ Եվրոպայի առաջնությունում ռինգ դուրս եկած Հայաստանի 5 ներկայացուցիչները դեռևս միայն հաղթանակներ են տարել։ Արցախ գազփակ բաժնետիրական ընկերությունը իրազեկում է, որ պլանային պրոֆիլակտիկ աշխատանքների իրականացման պատճառով սույն թվականի հունիսի 20-ի ժամը 9-ից մինչև հունիսի 21-ի ժամը 17-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի քաղաք Ստեփանակերտի հետևյալ հասցեների բնակիչ բաժանորդների եւ հիմնարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը։ Ալեք Մանուկյան 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Մանուկյան Ներփանցք 2 Մանուկյան Պուրակ 7 17 Թումանյան 52 54 56 70 74 76 77 123 Կամո երկրորդ ներփանցք 1 2 3 4 Տիգրամեծի 10 18 37 41 եւ սեփական տներ Տիգրամեծի երկրորդ փակուղի 3 4 5 Մկրչյան 1 Մխիթար Գոշ 7A Ընկերությունը հայցում է ներողամտություն պատճառված անհանգստության համար եւ խնդրում պահպանել գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 16, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տակություն։